صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء وهو في قبة حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقيه فتوضأ وأذن بلال وجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وما حديث kaže autor od Ebu Džuhajfe Wahba ibn Abdillaha Suwaija radijallahu anhu kaže došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallame dok je bio u jednom crvenom šatoru od kože pa je izišao Bilal, a u njegovoj ruci ostatak vode od abdesta, kojom je abdestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Fe min nadihin wa nail, pa su ljudi uzimali tu vodu koja je ostala i prskali je po sebi i kvasili se njome. Pa je izišao poslanik sallallahu alaihi wa sallame, a na njemu crveni ogrtač, kao da gledam u bjelinu njegovih potkoljenica. Pa je uzeo abdest i proučio je Ezan Bilal, pa sam gledao u njegovu, njegova usta kako se okreće lijevo desno tamo vamo i kaže hajja ala salah, hajja ala felah. Potom mu je usađeno jedno koplje, pa je prišao i klanjao podne dva rekiata i klanjao i kindiju dva rekiata i nastavio klanjati po dva rekiata sve dok se nije vratio u Medinu. što se tiče ravija ovoga hadisa Ebu Džuhajfe, Wahb ibn Abdillah Suwai, poznato je da se zove Wahb. A Ali radijallahu anhu ga je nazivao Wahbul Khair i Wahbul Allah. Bio je poznati ashab, sahabija, prenosi 45 hadisa, dva su kod Buharija i Muslima, dva bilježi Buharija koje ne bilježi Muslim i tri bilježi Muslim koje ne bilježi imam Buharija u svome sahihu nastavio je živjeti nakon smrti poslanika sallallahu alaihi ve u Kufi. I kada je preselio Rasulullah sallallahu alaihi ve on nije bio još punoljetan. Zatim je Alija postavio ga da bude namjesnik ili odgovoran za blagajnu u Kufi i izlazio je sa njim u sve bitke. Kaže se za njega kada bi ručao da ne bi večerao, a kada bi večerao da ne bi ručao a doručak se ne spominje. Je tako? Znači da je jeo jedan put dnevno. Kaže Taqiju Din u svome komentaru na Umdetu Ahkjam da je umro 74. hijđarske godine. Kaže, izišao je Bilal bi vodu. Vodu u arapskom je voda kojom se čovjek abdesti. A vodu je postupak samog abdesta, pokreti. A vodu to je voda kojom se kojom se čovjek abdesti. Pa su uzimali, znači, od vode koja je pretekla od poslanika, sallallahu alaihi sallam, jer voda koja je ostala nakon abdesta Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam, je mubarek. I dozvoljeno je da se činite bar ruk od tu vodu, to je da se ta voda uzima i da se sipa po tijelu i da se ljudi liječe tom vodom. Jer je bilo vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam, Umu Seleme imala jedan čupirak kose od Allahovog poslanika, ali i sallallahu alaihi pa kada bi nekom dijete se razboljelo, uzela bi taj čuperak kose i umočila ga u vodu, pa bi dolazila, znači, ovaj e, porodica djeteta i uzimala tu vodu i onda bi se liječili tom vodom. Pa to je znači tebarruk i to je dozvoljeno samo znači kada je u pitanju ko? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Nije dozvoljeno onima koji dolaze nakon njega. Kaže Džabir ibn Abdillah, došao je poslanik sallallahu sallam da me obiđe dok sam bio bolestan, kako bilo živan Buhari u svome sahihu. Kaže, bio sam toliko bolestan da sam se onesvijestio. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo abdest i polijevao po meni sa ostatkom vode, znači sa kojom se abdestio. Došlo je u predaji kod muslima u hadisu Sulha Hudejbije od Al-Misura i Marwana, kaže se da poslanik sa osreme nije mogao da pljune na zemlju, a da neko ne uhvati tu pljuvačku u svoju ruku. I onda bi trljali s tom pljuvačkom po svome tijelu. Zato što je šta? Mubarek. Zato što je ta pljuvačka Mubarek. A kada bi se poslanik sa osreme abdestio, kaže gotovo da se ne potuku za vodu koja pada. I kaže se da ni jedna kap nije mogla pasti na, na, na zemlju, a da je već neko nije rukom uhvatio, znači i koristio tu vodu nakon toga. I to je sve došlo u vjerodostojnim predajama. Neki učinjaci kažu, iz ovoga zaključujemo da je dozvoljeno činiti te barruk od dobrih, od dobre ljude i od onoga što oni dotaknu ili što ostane iza njih i tako dalje. Pa je ovo ubjeđenje pogrešno. Kod ehlu sunneta ol džemata je dozvoljeno te baruk da se čini samo od poslanika sallallahu sallam, pa nam nije poznato da je neko došao i uzimao vodu od Ebu Bekra pa je mazao po svome tijelu, niti ovaj, od Omara, niti Osmana, niti Ali, niti drugi ashaba, niti su tabini to činili nakon njih. To je dakle bilo potpuno nepoznato. Kaže dalje, kao da gledam u bjelinu njegovih a, potkoljenica. Poslanik sa osrame je bio bijen, bijel i da je bio tamno put. Tamno put zato što su ljudi tim podeljima takvi. No međutim, on je bio bijel u odnosu na Arape u to vrijeme. Pa se kaže da njega šta daje? je? Bijel. Kada bi čovjek iz Saudijske Arabije ili iz Egipta otišao u Sudan, on je tamo čudan, on je bijel. Iako on nije bijel u odnosu na nas, nego je tamno putno, međutim, kada se kaže da je poslanik sam sam bio bijel, misli se da je bio bijel u odnosu na ljude, šta, koji žive u tom podneblju. Mi imamo ljude koji žive u našim podzemljima, na Balkanu, ali ćeš naći da je tamno put, misliš da je južnjak, je tako, negdje da je sa juga došao, od Turske pa na niže, je tako? A imate tako među njima ljudi koji su, koji liče nama. Znači, to je ta, to je ta razlika. Pa je ovdje, znači, ta bjelina ovaj, djelomična ili, ili, je, ili je ograničena. I ome hadisu je dokaz da je poslanik sa osam imao kratku odjeću, dok je vidio šta njegova njegove potkoljice. Ako je duga odjeća bila i vukla se po zemlji, nije mogao šta vidjeti njegove potkoljice. I to je tumačenje jedno, riječi Allaha te barake o ta'a, o ta'ala, o thijabeke fa tahir, i odjeću svoju očisti, kaže se da je to šta? Da je to skraćivanje odjeće. Jedno od, jedan od tefsira. I došlo je da je došao dječak od Omara radi Allahu anhu na smrtnoj posteli leži Omar I on došao sa dugom odjećom, pa ga pita Omer, kaže, digni svoju odjeću, to je čišće za tvoju odjeću i za tvoje srce. Digni svoju odjeću, pa je musliman dužan da odigne odjeću i ne smije mu odjeća padati ispod članka. Jer je poslanik Salasarame vidio čovjeka koji ide ulicom i spustio odjeću, pa je trčao za njim i uhatio ga, kaže, digni odjeću, kaže, Allahov poslaniče, kaže, ja imam krive noge. Pa ga sramota, kaže, irfa teubek, fa inna kulla khalqi hasan kaže digni svoju odjeću kaže svako Allahovo stvorenje je lijepo svako Allahovo tako kako taj uzvišeni Allah stvorio nije nas stvarao na isti kalup nego ova je ovakav, ova je onakav i razlikuju se ljudi i svako Allahovo stvorenje je lijepo i došao je Omer ibn Abdullah Abdullah ibn Omar došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pokucao na vrata kaže ko je kaže Abdullah Pa je otvorio vrata pa je vidio da mu je odeća pala. Kaže, in kunta abdallah farfa izarek. Ako si kaže zaista Allahov rob, onda digni svoju odeću. Onda digni svoju odeću. I ovo mnogi muslimani ovaj, igraju se sa ovim propisom, smatraju da je to nešto sitno, no međutim to je opasno. To je opasno. Kažu, to je samo zabranjeno iz oholosti. Poslanik sa osaname kaže u hadisu koga bilježi imam Tabarani ibn Hibban, ijake o ispalili zar, pe inne ispalili zar minil mahile. Kaže, dobro se čuva ispuštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće oholost. Šta kaže? Jer je spuštanje odjeće oholost. Pa ne možeš kazati, ja to ne činim iz oholosti, jer je samo spuštanje odjeće šta? Dok si spustio, upao se u to. Tako da je čovjeku najpreće da to digne. I šta je onda značenje Adisa poslanika, sallallahu sallam, koga bilježe Budaud ima mali, kome, kome kaže, seubul mu'mini ila nisti saq. Ila nisti saq wala harajama ila el ka'bein. Odjeća muslimana je do pola pod koljenice. A nema smetnje da se spusti do članaka. Šta razumijemo iz hadisa? Da ima smetnje ispod članaka, da nema. Da ima. Jer je to poslanik sam sam rekao, najbolje je do pola. No međutim, ako živiš u društvu gdje se to ne praktikuje, gdje, gdje, gdje, spusti do članaka. I zato je kod nas nije ispravno u našim podnevljima da čovjek digne odjeću do pola e, one potkunjence i da hoda. To jeste sunnet. No međutim, ima i druga stvar koja je sunneta, to je dokle? Do članaka. I ti digneš i onda pustiš da ljudi pričaju o tebi, da te ogovaraju, da ismijavaju vjernika, nemaš potrebe. Pouči ljude sunnetu pa onda praktikuj. Pa je onda bolje da se spusti odjeća do članaka, a to je šta? Vid olakšice koji je došao u šarit. Ali ispod članaka ne treba što je čišće i bolje. U njemu je dokaz da potkoljenica, u hadisu je dokaz da potkoljenica nije šta? Avret. Da nije stidno mjesto. Jer dok je gledao, znači, u potkoljenicu poslanika, sa ovo sveme, nije stidno mjesto. I to nema razilaženja da je potkoljenica, da nije stidno mjesto kod muškaraca. Kod žena je jasna situacija. No, međutim, kod muškaraca je to, znači, ne smatra se avretom, Osim kada bi neko gledao sa šehvetom, sa prohtjevima, tada je zabranjen pogled. U ome hadisu ima jedan problem. Kaže se da je Bilal izlazio sa ostatkom vode od abdesta. Jel u redu? Pa kaže, pa je izišao poslanik sallallahu alaihi sallam pa se abdestio. Kaže, fatavodla je o ezene Bilal. Pa se abdestio i pručio ezan Bilal. Pa zašto se abdestio drugi put? Ako se abdestio, ako je ostatak vode bio, zašto se abdestio drugi put? Neki kažu, vjerojatno da je poslanik Osame izgubio abdest, pa se ponov abdestio. Ili je želio da obnovi još jedan put abdest da bi ashabi koristili tu priliku, šta da? Da se blagos, jeli, da, da, da koriste tu vodu ili ostatak od abdesta. Ili ovaj da se kaže da je značenje hadisa fetevodae wa ezdene Bilal, pa je uzeo abdest i proučio ezan Bilal da se abdestio ko? Bilal, a ne poslanik Salosa. Pa se abdestio, da znači je radisa bilo, pa je izišao poslanik Salosaleme, Bilal se abdestio i učio šta? Ezan. A to isto tako može se zaključiti iz hadisa. Tako da nije, znači, bilo da se abdestio poslanik Salosaleme ili Bilal nije opet sporno, jer može, može se, znači, promijeniti, može se promijeniti abdest, znači tako je za, tome, za tim bila potreba. Pa sam gledao u njegova usta kako lijevo desno se okreće i kaže hajja ale salah, hajja ale felah. Okretao se desno i lijevo i tako je govorio. U ome hadiso je dokaz da Moezin kada uči ezan da se okreće lijevo i desno. Da se okreće lijevo i desno. I okretanje biva samo glavom, samo vrat. Prsta dva stavi u dva uha i okreće samo glavu. Znači samo vrat okreće, a tijelom ostaje usmjereno prema kible. I to danas većina mujezina ne praktikuje. Prave tu grešku, okreću i tijelo i stopala od kible. Ispravno je da samo okrene vrat lijevo i desno. Tako je činio, kada se ovdje, okretao je svoj vrat ili usta lijevo, lijevo i desno. I kaže se u hadisu, koga bileži je Budavud, i kaže za njega vame neovi i šeh Albani da je vjerodostojan, volem jeste dir, i ne bi okretao svoje tijelo ne bi okretao svoje tijelo. Tako da nema vjerodostojne predaje o okretanju tijela. Ima predaja da se okretao, ali ne kaže se šta. Šta je onda okretao? Glavu. Da bi pomirio predaja, nemoguće u jednom iz kaže ne ok, nije se okretao, u drugoj se okretao. Ne, okretao je znači glavu, sa njom je vrtio lijevo desno, ali nije znači svoje, nije pomjerao svoje tijelo. I pomjeranje tijela nema nikakve, znači osnove u sunnetu poslanika, sallallahu sallam, nego treba ostati usmjereno prema kibli. Isto tako je stopala, znači ostaju, kako kaže vam šafija, ostaju usmjerena prema kibli i neće nikuda muezin okretati lijevo ili desno. Ovo izgovaranje hajjala salah, hajjala talah, može se izgovoriti na više načina, kod uleme je spoznata najčešće dva tumačenja. Da se kaže na desnu hajjala salah dva puta, pa na lijevu hajjala talah dva puta. Ili da se kaže na desnu hayya ala salah i da se na lijevo kaže hayya ala salah i da se kaže na desno hayya ala falah i da se na lijevo kaže hayya ala falah to bi bilo šta kombinovano znači jedan od dva načina iako je poznato znači da se na desno kaže hayya ala salah a na lijevo hayya ala al falah potom je usađeno koplje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme znači da kvanja prema koplju i u ovome a, hadisu je dokaz da je koplje, znači da je klanjanje pri a, koplju sunnet, odnosno praksa poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kaže neka ulema da je ovo koplje, koplje kojim je Zubeir, Zubeir ibn al-Awam, ubio Ubeidu ibn Sa'ida ibn al-Asa na Bedru. Kada ga je ubio, Zubeir ibn al-Awam, kada je ubio Ubeidu, tražio je poslanik sa osreme to koplje od njega, pa mu ga je dao. Pa kada je preselio poslanik sa osreme, on je to koplje uzeo sebi ponovo. Pa ga je tražio Ebu Bekr, pa mu ga je dao. Pa kada je umro Ebu Bekr, uzeo ga je nazad. Pa ga je tražio Omar, pa mu ga je dao. Pa kada je Omar ubijen, ponovo ga je uzeo. Pa ga je tražio Osman. Pa kada je Osman ubijen, ponovo ga je uzeo. Pa ga je dao, pa je nakon Osmana, oprosto, došao je u porodicu, do porodice, do radijallahu anhu, Pa je došao Abdullah ibn Zubair, njegov sin, i tražio to koplje, pa je ostao, kod njega to koplje ostalo dok nije preselio. Kaže neko da je to bilo to koplje koje je, znači, ovaj, kojim je ubio, jeli, a, a, kojim je ubio Zubair, a, Ubejdu ibn Sa'ida ibn Asa. I klanjao je dva rekiata dok se nije vratio u Medinu. Znači, putnik, za putnika je po većini u Leme sunnet da klanja dva po dva rekiata. Ako bi potpunio, kod njih nema smetnje. Ali je sunet da krati. Dok kaže, a ne ti isključenjaci kažu da je vađib, da je kraćenje vađib. Da je kraćenje namaza vađib. U svakom slučaju, namaz da putuje bolje kratiti. To bez ikakve sumnje. I u hadisu je dokaz da je dozvoljeno muškarcu da obuče crvenu odjeću. Znači, da ima crvenu, da ima crvenu odjeću. I po pitanju crvene odjeće, ima nekoliko mišljenja. Ibn Hajar je spomnio u svom dijelu Fethul Bari. Jedno mišljenje da je dozvoljeno općenito. Bez ikakve ograničenja. Drugo mišljenje da je zabranjeno općenito. Nikako se trveno ne smije oblašiti. Ovo se prenosi od Selefa. Treće mišljenje da je mekru. Četvrto mišljenje da je mekruh ako se radi e, o tome da se čovjek ističe među ljudima i ako želi da se ukrašava posebno sa njim. Znači po nijetu. Peto mišljenje je da je zabranjeno ako je obojano sa bojom koja se zove el muasfer. El Muasfer, to je boja koja je vukla crvenoj boji i to je bila to je bila to je bilo bilje kojim se bojala odjeća, ala najbolje zna da su ga koristili mušici, pa da je zbog toga zabranjena boja El Muasfer, a to je ta boja koja je vuče na crvenu. I šesto mišljenje da je a, zabranjena crvena boja ako je čisto crvena. A ako pri sebi ima sa druge boje, da ima duge, bijele boje, ili niti, znači koje su druge boje, pa nije čisto crvena, onda kažu da je dozvoljeno. I to je mišljenje odabro Ibn Kajim. I to je mišljenje, i to je mišljenje jako. Ima hadis u kome stoji iako mol humra, pa inna ha habu zineti da šeitan, dobro se čuvajte crvene boje, jer kaže to je najdraža boja šeitanu, međutim taj hadis nije vjerodostojan, kako kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju i kako kaže šeih Albani. Imam Ahmed kada je pitao o ženi da li može oblačiti crvenu boju, kaže, kaže, fekerihahu kerahatan šedida. Pa je to prezirao, ovaj, e, žestoko to prezirao. Kada se kaže kod Selefa kerihehu, kerihe znači što je mekru od mekruh. Kerihe mekru, ista je šta? Ista je osnova. Mi kažemo mekruh je nešto što preziremo. No, međutim, Selef kada je govorio da je nešto mekruh, oni su mislili da je to haram. Pa upitaš čovjeka, a propis žena izlazi na, na ulicu na medicana, kaže tekerihehu. Pa je to mrzio, to je preziralo s patrom mekruhom. No, međutim, nije kod je bio mekruh kao šta. Kod nas ovaj terminološko značenje mekruha da je nešto što je pokuđeno. Da je to kod je kamo stepen ispod harama, je tako? Kod je to nije bilo poznato ta klasifikacija na takav, na takav način. I Ibnul Kajim je u svome dijelu Ilamul Muaqe'in govorio općenito i navodio znači primjere od imama Ahmeda kako je govorio za određenje stvari da su mekruh, a one šta? Očiti haram. Prenosi se od Ibn Omara, kako bilo imam Tirmizi, da je poslanik sa osalam je prošao pored čovjeka koji ima u dvodijelnu crvenu odjeću, pa ga je ovaj poselamio, pa mu nije htio odgovoriti. Pa mu nije htio poslanik sa osalam odgovoriti. Kaže imam e, Tirmizi da ovaj hadis dobar. No, međutim, ispravno je da je hadis daif. Ispravno da je daif, kako kažu Ibn Hajar i šeha Albani, da je hadis daif, da nije vjerodostojan. U ome hadisu je dokaz da je lijepo učiti ezan kada je čovjek na putu. Kada si na putu, hoćeš klanjati, staneš negdje na parkiralištu, na mjestu gdje možeš klanjati, proučiš ezan. Proučiš ezan. Iako, kaže imam šafija, nije obaveza kao što je ljudima koji boravi mjestu boravka. Jer je kod putnika osnova olakšica ili a, potpuni ibadeti. Olakšica, ako namaz kratiš i ako možeš dio namaza ostaviti, šta je onda sa samim mezanom? Pa kaže, ako ostavi, nije kao čovjek koji bi ga ostavio jeli, u, mjestu, u mjestu boravka. I kaže, u njima je dokaz da sutra ili pregrada u namazu koju stavljaš ispred sebe kada klanjaš, da ne mora biti ovaj šira od koplja. Znači, širina nije bitna. Bitna je šta? visina. Bitna je da bude kao ovaj e, zadnji dio jahalice ili sedla na jahalici. A to je, kako kažu islamski učenjaci, koliko otprilike podlaktica. A podlaktica je u šarijatu od vrha srednjeg prsta do lakta. To je sve podlaktica. I to se sve pere. Kad se uzme abdest, to se sve pere. Iako se prvi put obrao ruke, ponovo kada pereš podlaktice, opet pereš ruku kompletno sve, znači do, do lakta, do iznad lakta. To je podlaktica. Toliko mora biti sutra ili pregrada visoka, a širina njena, a širina njena nije bitna. I došlo u jednom hadisu, kaže ko od vas klanja, dovoljno mu je da klanja prema pregradi koja je visoka kao znači, podlaktica, a taman da je znači, široka kao dlaka, to nije bitno. Tako se navodi u jednoj, u jednoj predaju. Sutra smo opširnije govorili u knjizi o namazu. A, do, ovdje dokaz da je dozvoljeno čovjeku na putu da nosi sa sobom, znači koplje, da nosi sa sobom koplje i slično koplju. I dokaz da je bolje namaz kratiti na putu i da putnik krati namaz dok se ne vrati svoje kući. Sve dok ne uđe u mjesto boravka, znači krati svoj namaz, a ulaskom u mjesto boravka prestaje, znači, prestaju te olakšice i mora upotpunjavati svoj namaz. Ovo je bio hadis Ebu Džuhajfe, a nakon toga dolazi hadis Abdullaha ibn Omara, kome ćemo išao tala govoriti u našem narodnom druženju. Nam Allah za da nas puči našoj vjeri i sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallame, da su čvrsti na istini, dok ne sretnemo našeg stvoritelja jednog jedinog teba.